Եթերում Արցախի հանրային ռադիոյի քաղաքական անցուդարձ հաղորդաշարն է։ Որվա թեման՝ բանակցային ձևաչափի փոփոխություն, թե վերականգնում։ Խոսապողի մոտ է քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Աջյանը։ Երկընտրանքի տեղիք տվող այս հարցը կարելի ասել հերթական փակուղ է հանգեցնում Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցային կարգավորման գործընթացը, ստիպելով որպեսզի այն դարձյալ տեղապտույտ կատարի, սակայն այս անգամ կարծես թե վաղուց ի վեր բանուկ դարձար ճանապարհին։ Թեկուս առերևույթ գործընթացը շարունակվում է։ Իհարկե, ոչ նախկին հունով Յակոմինսկի խմբի համանահագահության հովանու ներքո հակամարտ կողմերի առաջին դեմքերի նախատեսված բարբերական հանդիպումների, նրանց համատեղ հայտարարությունների հրշակմամբ ու փոխադարձ պայմանավորվածությունների ձեռբերմամբ, բայց այնուամենայնիվ կրկնում եմ, շարունակվում է։ Այդ շրջանակում արդեն արձանագրվել են Հայաստանի վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի 3 արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների 4 հանդիպում։ Միջազգային միջնորդ համանախագահների այցեր տարածաշրջան հակամարտության շփման գծի իրավիճակի պլանային դիտարկումներ, ընդտուք մինչև ԵՀ գործող նախագահի հանդիպումներն Ադրբեջանի եւ Հայաստանի առաջին դեմքերի, ինչպես նաեւ Արցախի արտգործնախարարի հետ, որ կայացել է Երևանում։ Այդ համատեքստում արձանագրենք նաև շփման գծում վերջին ամիսներին արկա հարաբերական անդորը, կողմերի մարդկային կորուստերի անհամեմատ նվազումը, թեկուս ինչպես վկայում է լարատվական հոսքը, դիրկապազ զինվորների մահացության դեպքեր ցավոք դեռևս կան, քանզի լրիվությամբ չեն դադարել կրակոցները։ Մանավանդ ադրբեջանական կողմից Ինչու մանավանդ։ Բանն այն է, որ եթե Երևանը եւ Ստեփանակերտը հաղորդում են ադրբեջանական կողմից հրադադարը խախտելու եւ հայկական դիրքերը գնդակոծելու 250-ից 300 միջադեպերի մասին, ապա Բաքվի տարածած հաղորդագրություններում այդ ցուցանիշը չի գերազանցում 25-ից 30-ը, ինչը հաստատում է, որ հայկական կողմը հիմնականում բավարարում է պատասխան սաստիչ հրազենային կրակոցներով, անգամ անպատասխան թողնելով հակարակորթի ականանետային հարվածները։ Հայկական կողմի նման պահվածքը կարելի է ենթադրել թելադրված եւ ոչ միայն, բայց այնուամենայնիվ ոչ այնքան մարդասիրական մղումներով, որքան համանագծում լարվածությունը նվազեցնելու եւ միջադեպերը կանխելու վերաբերյալ Դուշանբեում տեղի ունեցած Փաշինյան-Ալիև վերելակային կարճատև հանդիպման ժամանակ կողմերի ձեռք բերած պայմանավորվածությունը հնարավորինս պահպանելու ձգտումով։ Նույնը անշուշտ չես ասի ադրբեջանական կողմի պահվածքի մասին, ինչը համաձայնենք ամենևին էլ զարմանք չի հարուցում, քանզի հակամարտության ողջ 30-ամյա պատմության մեջ առաջին անգամ պատմում չէ, որ Բաքուն խախտել ու խախտում է ցանկացած մակարդակի սկզբունքային պայմանավորվածություն, էական չէ գրավոր թե բանավոր։ Իդեպ նման հետևությունը մատից ծծած կամ օթից բռնած չէ։ Արցախցու ասած, բառավը գիտ կան չէ, գլխին է կացել։ Կարծում եմ ուշագրավ է ներկայիս բանակցային գործընթացի եւս մեկ առանձնահատկություն։ Բանն այն է, որ եթե նախորդ տասնամյակներում առաջին ջութակի դերը կատարում էին ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ դեսպանները, խորհուրդներով, առաջարկություններով, կարգավորման իրենց իսկ հղացած տարբերակներով, հանդիպումների վերաբերյալ միջնորդություններով ապահովելով գործընթացի սայլի սահուն առաջխաղացումը, այսինքն հանդես գալով սայլվորի կարգավիճակում, ապա ներկայումս նրանք կարծես թե քայլում են սայլի հետևից, ուղեկից դիտորդների պես։ Սայլվորի դերակատարությունը կամա թե հակամա թողնել, ինչու՞ չէ, գուցեև վստահելով հակամարտ կողմերի առաջին դեմքերին։ Եվ երոք հենց այդպես առանց միջազգային միջնորդների ակտիվ համակարգման են տեղ ունեցել Փաշինյան-Ալիև ոչ պաշտոնական հանդիպումները, ինչպես երևի թե հիշում եք Դուշանբեյում անցյալ տարվա սեպտեմբերին, Սանկտ Պետերբուրգում դեկտեմբերին եւ այս տարվա հունվարին Դավոսում։ Գրեթե նույնը կարելի ասել նաեւ երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարների Մնացականյանի եւ Մամեդիարովի որ բնորոշ հանդիպումների մասին։ Այս առումով կարծում եմ հատկանշական է Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Զորաբ Մնացականյանի հետևյալ արտահայտությունը։ Մեջբերում եմ Մենք պայմանավորում ենք Մամեդիարովի հետ, ապա մեր առաջարկությունները քննարկում են ԵՀԿ Մինսկի խմբի կողմից։ Ասել է թե արտգործնախարարները պայմանավորվում են, իսկ ԵՀԿ Մինսկի խումբը փորձում է դա ձևակերպել։ Թեկուզ մինչ այդ հակարակներ կատարում եւ ինչպես միանգամայն իրավացիորեն դիտարկում է ռուսաստանցի քաղաքական վերլուծաբան Ստանիսլավ Տարասովը, նրանք հանդես էին գալիս բեմագրերով, առաջարկություններով ու ծրագրերով, իսկ կողմերն ուսումնասիրում էին դրանք, ընդունում եւ կամ չէին ընդունում։ Դա լավ է թե ոտ, այսօր դժվար է ասել։ Երևի թե ժամանակը ցույց կտա, ինչպես ասում են, ճտերը նաշնանն են հաշվում, այնպես որ չշտապենք հապճեպ եզրահանգման գալ։ Թեկուզ եւ դժվար չէ ընդհանրել, որ այդ նոր նվաստացուցիչ կարգավիճակն այնքան էլ համանախագահաների սրտովը չէ։ Ու յուրովի խաղում է այդ խոշոր միջազգային կառույցի պատվի ու հեղինակության հետ։ Կարծում եմ նաև այդ հանգամանքով է բացատրվում ԵՀ գործող նախագահ Սլովակիայի արտաքին գործերի նախարար Միրոսլավ Լայչակի օրերս կատարած տարածաշրջանային այցը, որը քիչ ասել թե ճանաչողական բնույթ էր կրում։ Այդ այցով ըստ էության եւս մեկ անգամ հիշեցվել է, որ ինչքան էլ խրախուսելի լինեն սեփական նախաձեռնությամբ հակամարտ կողմերի տարբեր մակարդակների անջատ հանդիպումներն ու բանակցությունները, այնուամենայնիվ հակամարտության բանակցային կարգավորման միջնորդական առաքելության մանդատը ՄԱԿ-ի որոշմամբ լիազորված է կրել ԵԱՀԿ-ն։ Ըստ իս պատահական չէր նաև միջազգային միջնորդների վերջին հայտարարությունը, որի մեջ նախ ողջունում է մոտ ժամանակներս հանդիպելու վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի մտադրությունը, ապա եւ ընդգծում, որ այն կայանալու է ոչ այլ կերպ, քան Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո։ Այլ կերպ ասած, համանախագահությունը հակամարտ կողմերին, ինչպես նաև միջազգային հանրությանը բաց տեքստով հասկացնում է, որ բանակցային գործընթացում թելադրող կողմը եղել ու շարունակում են մնալ իր drink. Դարձյալ պատահական չէ, որ նույն այդ հայտարարության մեջ միջազգային միջնորդները փաստորեն առաջին անգամ բացահայտ շարադրել են կարգավորման ողջ մեխանիզմը 3 հիմնարար սկզբունքներով ու 6 ացանցիալ տարերով հանդերձ, որոնք պարունակվում են վերջին տարիների շարունակաբար բանակցային քննարկման առարկա դարձած մադրիդյան սկզբունքներում։ Թեկուզ դրանք գաղտնիք չեն ներկայացում, քանզի ամենատարբեր արտահոսքերի շնորհիվ վաղուց արդեն հայտնի են թե հայ եւ թե ադրբեջանական հանրություններին։ Ըստ երևույթին այդ հրաապարական բացահայտումն առավելապես պետք էր հենց համանախագահներին։ Իրադրության տիրոջ իրենց ինքնազգացողությունը ասել է թե միջնորդ կառույցի հեղինակությունը ոչ միայն վերականգնելու, այլև հակամարտ կողմերին եւս մեկ ոչ ավելորդ անգամ որպես հրամայական հիշեցնելու համար, թե ով է թելադրում խաղի կանոնները։ Այս առումով ուշագրավ է եւս մեկ հրամայական, որ ներկայացված է համանախագահների հայտարարության մեջ։ Խոսքը վերաբերում է բանակցությունների նախկին ձևաչափի վերականգնման ուղղությամբ Հայաստանի կողմից ձեռնարկվող փորձերին եւ այդ կապակցությամբ վարչապետ Փաշինյանի քանիցս կատարած հայտարարություններին առ այն, որ կարգավորման գործընթացին որպես հակամարտության երկրորդ իրական կողմի պետք է լիարժեք ներգրավել պաշտոնական Ստեփանակերտին։ Ընդ որում նման հայտարարության համար իրավական հիմքեր են հանդիսանում Ալիևն նախ այն, որ ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն է հարկ եղած արիտներով ընդգծում, երկրի ղեկավարի պաշտոնում ինքն ընտրվել է Հայաստանի, այլ ոչ թե Արցախի ընտրոների քվեներով։ Հետևաբար իրավասուչը Մանաքսյանի շեղանի շուրջ հանդես գալ Արցախի ժողովրդի անունից։ Ինքն իրավունք ունի հանդես գալ միայն Հայաստանի ժողովրդի անունից։ Իսկ ահա Արցախի ժողովրդի անունից իրավունք ունի հանդես գալ նրա ընտրյալ ղեկավարությունը։ Ապա պաշտոնական Ստեփանակերտը թե պատերազմի ողջ ընթացքում եւ թե նրա ավարտից հետո 1994 թվականի մայիսին Բիշկեկյան համազայնագրի կնքման ժամանակ ներկայացել ու գործել է որպես հակամարտության կողմ, ինչը ժամանակին ընդունել են թե Բաքուն եւ թե միջնորդ կազմակերպությունները։ Արկայ են բազմաթիվ փաստաթղթեր, որոնք հաստատում են այդ անժխտելի իրողությունը եւ վերջապես Լեռնային Ղարաբաղի որպես հակամարտության հիմնական կողմերից մեկի կարգավիճակն ամրագրված է 1994 թվականի դեկտեմբերի 5-ից 6-ին կայացած ԵՀԿ Բուդապեշտի գագաթնաժողովի եզրափակիչ ակտում, ապա եւ 1995 թվականի մարտի 31-ի ԵՀԿ ավակ պաշտոնատար անձանց ընդունած փաստաթղթում, ընդ որում հետագա տասնամյակներում այդ կարգավիճակը չի չեղարկվել ոչ ԵՀԿ-ի եւ ոչ էլ մեկ այլ միջազգային կառույցի կողմից ու շարունակ բախվում է մնալ ուժի մեջ։ Եվ ահա, չնայած այդ ակնհայտ իրողությանը, ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները մարտյան հայտարարության մեջ կոչ են անում ձեռնպահ մնալ բանակցային ձևաչափի միակողմանի փոփոխությունից առանց մյուս կողմի համաձայնության։ Այլ կերպ ասած, անտեսելով ու ոտնահարելով մայր կազմակերպության ԵԱԿ ընդունած իրավական դրույթը, ինչը հրամայականի դերակատարություն պետք է ունենա նրա ընդդաստորաբաժանումների, այդ ու Մինսկի խմբի ու նրա համանախագահ պաշտպանության համար, միջազգային միջնորդները փաստորեն մերժում են Արցախի ուղղակի մասնակցությունը բանակցային գործընթացին, այդ պիսով իսկ ընտառաջելով հակամարտության մյուս հիմնական կողմի Ադրբեջանի շահերին։ Թեկուս անցած տարիներին համանախագահներն իրենք քանիցս ընդգծել են բանակցային սեղանի շուրջ պաշտոնական Ստեփանակերտի անմիջական ներկայության անհրաժեշտությունը։ Իհարկե, դա կապելով բացառապես կողմերի համաձայնության հետ։ Իսկ որ Ադրբեջանը երբեք չի համաձայնի նման փոփոխության, կարծում եմ, པարզ ու հասկանալի է նաև իրենց համանախագահների համար, քանզի իրենք էլ հստակ տեսնում են, որ Բաքուն բոլոր հնարավոր ու անհնարի միջոցներով ջանում է բանավեճը տեղավորել ու պահպանել բացառապես իր եւ Հայաստանի միջև նախկին Լեռնային Ղարաբաղի մարզը եւ պատերազմական գործողությունների արդյունքում հայկական ուժերի վերահսկողության տակ անցած հարակից շրջանները ներկայացելով որպես Հայաստանի կողմից բռնազավթված ադրբեջանական տարածք։ Իսկ հակամարտությունը բացառապես Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պատերազմ։ Հակառակ պարագայում ըստ Ադրբեջանի իշխանությունների չի բացառվում, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը միջազգային համրության շրջանում կարող է ընկալվել որպես գաղութային երկրներին եւ ժողովուրդերին անկախություն տալու մասին ՄԱԿ-ի 1960-ին ընդունած հռչակագրում ամրագրված իրավիճակ այդտեղից բխող Բաքվի համար անցանկալի հետևանքներով։ Մինչդեռ ահա այլ միանգամայն զերնտու իրավական խնդիր է պարունակում տարածքի շուրջ միջպետական հակամարտությունը։ Պատահական չէ, որ պաշտոնական Բաքուն եւ նրա քարոշչամիջոցները Ղարաբաղյան խնդիրը կոչում են ոչ այլ կերպ, քան հայ-ադրբեջանական Լեռնային Ղարաբաղյան հակամարտություն, այլ կերպ արմատապես խեղաթյուրելով երևույթի բուն իմաստն ու պատմակահաղական, իրավաքաղաքական եւ ռազմաքաղաքական հիմունքները։ Այսինքն հակամարտություն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև Լեռնային Ղարաբաղի համար, բայց ոչ երբեք ադրբեջանա-ղարաբաղյան կամ Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտություն։ Իդեպ օգտվելով առիթից ես խորհուրդ կտայի հայկական լրատվամիջոցներին խուսափել ադրբեջանական քարոշչամեքենայի կողմից մի ստումնավոր շրջանառվող վերոհիշյալ ձևակերպումից։ Մանավանդ Բաքվից եկած լրահոսը հայ հանրությանը թարգմանաբար ներկայացնելու պարագայում։ Ինչ խոսք, Բաքվում չեմ մոռացել ու լավ են հիշում, որ նույն այդ կերպ իրենց մուսավաթական եւ այնուհետեւ մեկեն բոլշևիկյան քղամի թակած նախնիներն անցած դարաշրջին կարողացել են Ադրբեջանի օկտին լուծել Ղարաբաղյան հիմնահարցը։ Լեռնային Ղարաբաղը միջազգային հանրությանը, ապա եւ խորհրդային իշխանություններին ներկայացնելով որպես վիճելի ադրբեջանական տարած եւ իբրև այդպիսին պատերազմի պատճառ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ ու վերջնական արդյունքում հարցը լուծվել է Ադրբեջանի օկտին Ռուսաստանի բոլշևիկյան կուսակցության կենտկոմի Կովկասյան բյուրոյի ապօրինի որոշման ուժով, համաձայն որի Լեռնային Ղարաբաղը թողնվեց ավելի ճիշտ բռնակցվեց խորհրդային Ադրբեջանին շուրջ 70 տարի ի վեր հարկադրված լինելով մնալ գաութային լծի ներքո թե այն ժամանակ խորհրդային իշխանությունները եւ թե ներկայումս միջազգային համրությունը հանձինս ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության հստակ գիտակցում Է-ին ու N, որ հայկական Արցախն ապագա չունի Ադրբեջանի կազմում եւ որ Արցախայությունը երբեք չի հաշտվի նման կացության հետ, աչքի առաջ ունենալով հայաթափված Նախճիվանի եւ հայրենազրկության դատապարտված Նախիջևանահայության դարը ճակատագիրը։ Իդեպ անզեն անջկով անգամ տեսանելի է, թե հայ ժողովրդի համար ինչ աստիճան զուգակայ այնն Կովբյուրոյի 1921 թվականի հուլիսի 5-ի որոշումն ու ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության մշակած Մադրիդյան սկզբունքներ կոչեցյալ կարգավորման տարբերակը։ Երկու փաստաթղթերն էլ այո, դանդաղ գործողության ականներ են, որ դրված են հայ ժողովրդի եւ նրա պատմական հատվածի Արցախայցյան ոտքի տակ եւ բավական է թեկուս փոքրինչ անզգու շարժում, անխոհեմ ու անկշռադատ քաղաքական քայլ, որպեսի ականն այդ պայթի, կործանելով ոչ միայն Արցախի, այլև համայն հայությանը։ Առավել կան համոզված եմ, որ արկա ռազմաքաղաքական իրավիճակում, երբ մի կողմից միջազգային միջնորդ կազմակերպությունը ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը փորձում է Արցախի հայության ու նրա միջոցով ողջ հայ ժողովրդի վզին փաթաթել Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման մադրիդյան տխրահրճակ մեզ համար բացարձակապես անընդունելի սկզբունքները, իսկ Ադրբեջանը հերթական անգամ հողորտալի զենք ու զրահ է շաչեցնում Արցախի զամանների մերզակայքում, անցկացնելով ռազմական մեծ մեծ ուժի լայնացավալ վարժանքներ ու փորձելով այսպիսով իսկ ահաբեկել մեզ, միանգամայն ճիշտ ու ժամանակին կատարած քայլեր Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետությունների անվտանգության խորհուրդների համատեղ նիստի անցկացման փաստը Ստեփանակերտում Նիկոլ Փաշինյանի եւ Բակո Սահակյանի համանախագահությամբ Նվիրված լինելու Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի խաղաղ կարգավորման գործընթացում ներկա իրավիճակի համատեղ քննարկմանը, գնահատմանը եւ համակարգված գործողությունների ուրվագծմանը նիստը վերահաստատեց, որ Արցախի պաշտպանության ապահովման կարողությունները երաշխավորված են եւ գտնվում են բարձր մակարդակի վրա։ Միևնույն ժամանակ հայկական երկու կողմերը վերստին ընդգծեցին իրենց աչակցությունը եւ հանձնառությունը ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության հովանու ներքո հիմնահարցի բացառապես խաղաղ կարգավորմանը հիմնված միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքների, մասնավորապես ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքի իրագործման վրա։ Ելրոմն ասվածի, ինչպես նշեց Հայաստանի վարչապետը, մեջբերում եմ, Հայաստանը շարունակում է հավատարիմ մնալ բանակցային գործընթացին եւ որպես Արցախի անվտանգության երաշխավոր շարունակելու է ջանքեր գործադրել այդ ուղությամբ։ Միևնույն ժամանակ խաղաղ գործընթացի լիարժեքության ու արդյունավետության ապահովման համար Արցախի որոշից ձայնի ու ներգրավվածության հարցը մնում է արդիական մեջբերման ավարտը։ Իր հերթին նախագահ Բակո Սահակյանն ընդգծել է, որ 1994-1995 թվականների զինադատարի երրակողմ համաձայնագրերի անվերապահ իրականացումն ընկած է խաղաղությանը նպաստող մտնոլորտի հիմքում, կարևոր նպաստ բերելով խաղաղ գործընթացի առաջմղմանը։ Արցախը պատրաստ է շարունակել իր կառուցողական ներդրումը տարածաշրջանում տևական ու ամուր խաղաղության հաստատման ուղղված բանակցային գործընթացում նշել են նա։ Համատեղ նիստում փաստորեն բարձրաձայնվել են հայ հանրության կողմից ակնկալող բոլոր անհրաժեշտ շեշտադրումները։ Մասնավորապես ընդգծվել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի շրջանակներում Արցախի անվտանգության ապահովումն ու կարգավիճակը հայկական կողմերի համար եղել եւ մնում են բացարձակ գերակայություններ, ապա կարևորվել են խաղաղության մտնորդի ձևավորումը, ռիսկերի նվազեցման եւ միջադեպերի կանխարգելման մեխանիզմների ու փոխվստահության ամրապնդման միջոցառումների ներդրումը, ինչպես դա ամրագրվել է Դուշանբեի, իսկ մինչ այդ նաեւ Վիեննայի ու Սանկտ Պետերբուրգի գալակնաշահումների շրջանակներում։ Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգության խորհուրդների համատեղ նիստի անցկացումը ըստիս հիշեցնում է շուրջ 30 տարի առաջ որպես նախադեպ տեղի ունեցած եւս մեկ նշանակալի միջոցառում հայկական ԽՍՀ Գերագույն խորհրդի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային խորհրդի համատեղ նիստը Երևանում, որի ժամանակ ընդունվեց որոշում Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միավորման մասին։ Ինչպես հայտնի է, առ այսօր այդ պատմական որոշումը Հայաստանի եւ Արցախի ոչ մի իշխանություն երբեք չի չեղարկել ոչ խորհրդային շրջանում եւ ոչ էլ անկախ պետականության տասնամյակներում, այնպես որ հայկական երկու պետությունների անվտանգության խորհուրդների համատեղնիստը ոչ միայն յուրօրինակ անդրադարձ է պատմական արդարության վերականգնման մեր ազգային որոնումներին ու փորձերին, այլև հայ ժողովրդի հին ու նոր սերունդների միասնականության փոխկանչ ու մարտակոչ ի պատասխան հայոց նորանկախ պետականության դեմ սառացած տարածաշրջանային թե միջազգային մարտահրավերների։